Azkainetik ziburura doan zerga bideska etxia egon da ostegun egun osoan, kiroleta kirol zelaiaren parean kokatua den tximini zaha erortzekotan baitzen, Tximini hori isuntsitzea erabakitute ahiskoren aintzinean, ostegune erdian Jean-Louis Fournier azkaineko osapeza bertan zen, entzuten dugu. On va la démolir pour que, parce que de toute manière, euh, on ne peut pas faire autrement. Hein. Et comme on sait pas si elle tombe, dans quel sens ça va tomber, si oui. c'est sur la maison, sur la route ou peut-être, euh, grâce à Dieu, à, à, côté, mais enfin on n'en est pas sûr, donc euh, il faut prendre toutes les mesures nécessaires. Azkaineko ondare historikoaren simbolo bat da, adreiluzko kebidea, azken egun izan dena aizearen eraginez Jean-Louis Fournier. Elle était déjà fragile et avec le vent cette nuit, euh, euh, il y a un, petit morceau de, du fêtage qui est, tombé. Et euh, il y a un danger à la, fois que ça tombe sur la route et sur la maison d'habitation qui est en dessous. Ondoko moi quand j'ai été élu il y a trois ans, effectivement je, trouvais que ça représentait déjà un danger, donc j'avais demandé au propriétaire propriétaire de, de faire ce qu'il fallait. Et bon, ça n'a jamais été fait. Malheureusement, on se retrouve un peu dans une, dans une situation d'urgence aujourd'hui. Kebide hau, irurogeita ama jamarkadan eraikia izan zen, bertan azkeneko garbitegi edo suritegiak horbait ziren, gaur egun ondare historiko bezala atxikia zen.